Eh, saludos desde Diálogos 3, están aquí los dos. O sea que estoy muy emocionado porque por fin, después de mucho tiempo, consigo verle a Haik Yashiyan. Hello, hi. Hello, hello. Welcome to Spain. Hello again. Y eh, Omar, que ha estado aquí más frecuentemente, posiblemente no esté tan emocionado porque le veo más. <laughs> How are Omar? I'm very, doing very good. With hike, I feel better, of course. <laughs> y aquí están los dos, representantes de dos culturas milenarias, eh, tocando juntos. Eh, siempre os he dicho que Hike tenía una de las mejores voces que hay ahora mismo en Europa. hablando aquí con ellos dos. Eh, bueno, primera pregunta, Hay que nos explique qué ha pasado después de aquellas actuaciones maravillosas que tenía Café Asante, pero después de escuchar un poco su voz. Sotelas, what happened after I saw you at the Asante? The Asante is still uh, working. Yes. Café Asante. Exists. It become. Todavía existe. Yes, it becomes now Café Alabastron. Last four years. Se llama Café Alabastron. And uh, the management is different. Yes, someone else. Ha cambiado el dueño. But he insists to be me to be there, you know. Pero han insistido en que él sea el músico residente, the music, the musician in residence, so to speak. The musician in, residence? Uh, in you residence. Yes. Yeah. You are you are there playing. We are regularly. regularly we're playing all the winters. Sí, hay que decir que Hyde tiene un lío en la cabeza porque habla con Omar en turco, eh, con su familia eh, Armenian. En Armenia. <laughs> A mí casi me entiende castellano. Y ahora está hablando conmigo en inglés. O sea, how many eh, languages you know? I, Five. Cinco idiomas, como habíamos dicho. Sí. Five. <laughs> Okay. So Asante is now called Alabastrum. Alabastrum. Eh, yes. this is very important, Omar. Mm <laughs> yes, yes, yes, eh, es, se llama Café Alabastrum. It's in the very same place. It's in the very same place. it's a winter café. It's a winter café. Eh, eh, es un café de invierno, so it's open from October to May. Yes, from October to May. Exacto, está abierto como todos los cafés de invierno en Atenas desde octubre hasta mayo. Yes, we were there like two days in a, in a week. Cada semana suelen estar un par de días allí Friday And Saturday. Eh, los viernes y los sábados. And this is two years that we are already, you know, full every every every night that we y are playing. desde hace dos años, cada vez que tocan el café se llena hasta la hasta las cachas. Like one month before we finished, Your friend was there, Eleftheria Arbandakian. Said, What's happening here, man? Y dice que <laughs> hace un mes eh, mi amiga, dice Elefteria estuvo allí diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué diablos pasa aquí? What's happening here, man? It's a small place. What are you doing in Revelation? O sea que eso es <laughs> básicamente. Next question, musicians. What happened with the musicians we know about your group? ¿Qué pasa con los músicos que conocemos de su grupo? They are all there, you know. Haris Lambrakis is now playing with, with Sabina Yanato. Haris Lambraki se ha ido para tocar con Sabina Yannatu. But we are working, still working together. It's the same Milan, Milan, you know, uh, getting players from Real Madrid and uh, yes, it's uh, the same, something yes, like yes, that. Yes, because they are, claro, que lo mismo que los jugadores del Madrid yéndose al Milan y los del Dice ¿no? que ahora los músicos que tocaban con él se han convertido en superestrellas. Haris Lambrakis Sabina con ya eh. Sabina Yannatu. And uh, Canon player Panos, Dimitrakopoulos. Que playing. yo decía que era buenísimo y que solía ir a Estambul a tocar con, el, con un maestro. He, eh, Panos Dimitrakopoulos had a big master in Istanbul. I don't know mm. his name. The best master canon, canon player. Canon player. What's his oh, name? I think he was. I think he was the doing. he uh, studied with the Baktair. Oh, Bakta Göksel Baktair. yes, he was mm with him. Who? Who? Göksel o sea que ese nombre que acaba de pronunciar Omar está considerado en Estambul as the best eh, canon player, the best, el mejor. uno de los mejores. Eh, Karaduman. Halil ah, Karaduman. Halil, Karaduman. Ellos hablan entre ellos en turco, eh, o sea que aquí se puede organizar hoy <laughs> alguna importante. Entonces, eh, Panos Dimitrakopoulos, yes, very young, yes, yes still yes, he's, 30 he's, years old, more or less. Yes, yes, something like this. Yeah, because like now this, people are, time is passing. Sure, but, but we, we are here, we're still <laughs> of here. Course we are young, we are you know, here, yeah. We're playing music. Uh, uh, Panos Dimitrakopoulos is playing with? He's playing with Evantia. Uh, she was she was the one that she wrote. Uh, Con Evantia, sí. Si. I forgot the last name. Eh, o, sea, para nosotros entendernos, se van con cantantes. ¿eh? Lo que siempre explicamos en la música griega y en la turca también. En la turca los buenos se van con eh, tu ídola, <laughs> con Sezen Aksu. Ah, Sezen Aksu. Claro. Y en Grecia los buenos se van con Haris Alexiou o con Eleftheria Arbanitaki o con con cualquiera de estas Alquistes. Alquistis protopsalti, en fin, las grandes, como siempre. So, Panos is now playing with Devantia. Devantia Rebuchica. Aha. She's a big composer. She composed a lot of uh, soundtracks. Que compuso muchas bandas sonoras. Yes, and another singer called uh, Thalasinos, Pandelis Thalasinos also. Con Pandelis Thalasinos. And the last thing that we are doing together with Panos, just we, we record last June In we uh, Lorena Dice que lo único que hicieron con Panos fue una grabación que hicieron con Lorena McKennett. Tocamos madera aquí what was this? <laughs> so we record. Lorena Maquenet we know very well in this yes. show. Lorena <laughs> recordemos mucho aquí. Yes, we record with but her. But what is she doing? Because uh, is she's she, doing new new is album she now. still in the planet Earth? <laughs> yes, sure, sure, sure. está todavía. Sure, sure. Está haciendo un álbum nuevo, dice. New album. We went to Real World and we record there. And now we are coming back again to Alhambra make filming for uh, the. Ah, vienen a la Alhambra a, hacer una filmación. Yes, but they are they are talking about, but it, it's in the plan that we will be on from 18 of uh, August until something September. Del, eh, del 18 de agosto hasta parte del mes de septiembre. O sea que esas son las novedades. Eh, and the last question before speaking to Omar. Sure. You are Uh, thinking about recording again. Yes, sure. At last. Sure, at last. Por fin, Haig Jan ya podemos decirlo aquí oficialmente, va a volver a grabar en su antigua compañía, Libra, de la que os hemos hablado aquí. So tell us about it. So this is something something new that I'm doing now because uh, after long, long years they are insisting to me to play. Greek songs with the Greek words, you know, play songs for the Greek people, Greek audience. Dice que canciones griegas con los textos en griego, cosa que me sorprende porque él siempre canta en, en armenio. Eh, ¿Y? So, ¿Very popular records eh, o songs? Or? Hmm, not popular. This is my songs. I just... Ah, no. Sus canciones. Ah, new song. It's a new song. Sus nuevas canciones. It's a new songs. Para terminar esta primera parte con Haig hay que decir que sus hijas, Tarán, Etalar eh, y Galín, a las que están dedicados sus dos primeros discos, son ya adolescentes. ¿eh? Tiene 17 años, one 17 and the other one 15. Y la otra 15 y las dos están estudiando música y cantan. O sea que iros preparando la que se va a poder armar a partir de ese momento. Yargo. Bueno, pues ya sabéis lo que dice Omar, que este gobierno es bueno y que quiere entrar dentro de la comunidad. Eh, estamos hablando de eso. Y eh, bueno, hablar con ellos dos, como os podéis imaginar, es abrir puertas a mil y una historias distintas. Eh, hemos terminado de la primera parte de hablar con, eh, con y bueno, la próxima gran amenaza buena eh, amenaza es que sus dos hijas están empezando en esto. <laughs> O sea que puede ser realmente tremendo. Eh, Omar. <laughs> Después, after all this time, eh, how do you see the situation? Because you are coming very regularly here to Spain to play. Le pregunto, todo está francamente bien. Uh, Turkish music projecting itself into Europe. O sea, pregunto, música turca proyectándose en Europa. Tell us something about that. Well, it's the natural growth of the Turkish culture, I think, because over there, I, I see, see, 10 years ago it was very cheesy, but since five years, the quality of music, the approach, it's really Uh, getting improved very much. Dice que hace 10 años la situación era caótica y que desde hace 5 años la calidad de la música ha subido mucho y que ese, es el futuro, que, que, está todo, parece que mm, dispuesto y propuesto para, para que venga a Europa definitivamente. Yes, is also like our willingness to be in the European co- uh, community. Sí. Because we really, most majority people, we really love to be in the Dice part of que the... ellos quieren, quieren, quieren estar dentro de la Unión Europea. La mayoría de la gente quiere estar dentro de la Europea. And the, the Turkish music as well. Of course. <laughs> yeah, as, as whole culture we want to be part of <laughs> this. Toda la música turca, eh, por supuesto, también. Eh, eh, Omar, uh, tell us uh, what you feel about uh, all this time. You came to Spain, everybody, you know. Well, you are feel, enjoying yourself. Of course. qué siente después de venir estas veces y las actuaciones. Especially this time also because I've been coming always with my group. Uh, I was just thinking to make something different to collaboration and it was right time with Dice que, que, había venido otras veces con su grupo, que pensó qué tipo de colaboración podía traer esta vez, que fuese especial, y entonces fue cuando empezó a pensar en traer a Haig. ¿Yo eh, you knew Haig already since when? ¿Desde hace cuánto que conoces? 96. En el año 96 se conocieron. Under which circumstances? the, Libra Music that his company. Yes. Eh, su compañía, la compañía de Hack en aquel entonces y la que va a volver a ser su nueva, la compañía otra vez Libra. He was like my manager arranging all the concerts for me. Y entonces en aquella época eh, Libra le llevaba los asuntos a Omar Faruk Tekbilek y and, los conciertos, etc. And one of my concert, uh, hike was the uh, opening act for me, his band, they opened. Y una, en uno de los conciertos el que abría el espectáculo era Haik. Then of course he joined me as a guest also, we did uh, some songs together. Y luego hicieron varias canciones juntos. And then we were the same concept. We did two, three more concerts like that. Y luego hicieron dos o tres conciertos más de estas características. Es decir, hace exactamente 10 años. tres, hablando con eh, los protagonistas de esta noche aquí en el eh, Teatro Albéniz. A las ocho y media actúa Hay Yassiyan cantando con Omar Faruk Tekbilek y su banda. Mientras estaba sonando esta música, es lástima que no tengamos ninguna cosa de los dos. Eh. Lo hemos intentado, pero hemos tenido dificultades técnicas realmente <laughs> graves, porque ya sabéis que en esto de, de lo digital o funciona o no funciona. Eh, the digital thing is it works or it doesn't work. Nothing it's not. Uh, oh, maybe we could do. No, no, no. It doesn't work. It doesn't work. It's 100% no. And when it works, it works 100%. Black or white. That's it. Eh, y entonces no tenemos. Eh, pero, so tell, us. Tell us, both of you, uh, Omar, how is a concert by Omar Farouk Tebilek and Haida Que nos explique cómo es un concierto de los dos. Well, we are overwhelmed with the joy. Because I love him since the beginning. I was very excited when Cruz told me. Dice que en el concierto eh, reina siempre la alegría porque él ama a Omar desde el principio que se conocieron. So it's going very well on the stage. We prove that we have beautiful vibration. All whole mem member we blend it beautifully and audience reflects us and dice que enseguida eh, la audiencia se da cuenta de que entre ellos existe una química muy especial etcétera and and uh, you, start singing immediately or first they play some pieces or o sea él empieza a cantar inmediatamente o primero tocan algunas how, how is the the setup of the whole thing because of the, the, the concert, the main concert is Omar Farouk Tekbilek. Claro, dice Hayek que el concierto fundamentalmente es Omar Faruk Tekbilek y su grupo. I'm invited like to be guest of his sí, concert. Entonces él es un invitado para ser eh, eso, un invitado en los conciertos. Sure, it was a big honor to me when someone is Para like él Omar. fue un gran honor que una personalidad musical como Omar eh, pensase en él. Omar Faruk invited me to play with him. Mm -hmm. So they start, Omar start his songs in the beginning. Empieza Omar cantando y tocando sus canciones. They sing like three songs and después de interpretar tres canciones. Yes, three songs and then he invite me like guest, high guest Y luego Omar le invita a, a para que salga al escenario. You play uh, only boys, but you play wood. Uh, Both Together. Sí, dice que sale al escenario con su oud, que ya sabéis que él además Both together. es un magnífico intérprete del oud. Like three songs, an Armenian songs. From tres, my, tres canciones armenias. Three albums, as you know, from Yeraz. De sus, de sus tres álbumes que me dice que tú conoces. Sí, sí. I know them by heart. Thank you. And uh, also he enjoy me, he played also with me the song. Y él toca con con, Omar. Que por cierto nos ha estado diciendo que un hijo suyo toca baglama con él en, en su grupo. Yes, baglama and Ney and as well. <laughs> as well. and ya sabéis que, eh, eh, que tiene un hijo que toca con él en el grupo. You have a son that plays with you, with the group. You didn't tell us anything about this here. Ah, <laughs> no, it's okay. Ah, y Luego nos ha dicho que él también tiene dos hijas, two daughters, Play music as well. Singer and piano Dice que tiene dos hijas, una que es cantante y la otra que toca el piano. O sea, you could, you could, eh, I mean, eh, make up a group with your Doras and his Doras. Sure, sure, sure, Inshallah, So the next, the next big group, eh, el, próximo gran grupo de la música. You, have to find the name also of the group. Of the Mediterranean area is going to be the son, I mean, the sons of Omar. and Doras of the Omar and the Doras of, of Haig, uh, the feed demonstration that in Istanbul now mm-hmm. they are doing beautiful things, avant-garde, uh, good recordings. Estoy hablando de la música turca con eh, porque Omar, como sabéis, es humilde, tranquilo, y eh, eh, es de los que piensan que la música turca es importante y que no tiene reflejo en Europa, pero eh, resulta que Jaime nos acaba de dar unos datos sobre Hishni Solendrici que no sabíamos y que Omar no nos había dado porque él nunca habla de estas cosas. Aunque, por supuesto, él sabe todo lo que hay que saber de música turca, como os podéis imaginar. aquí es que mientras suena esta pieza de Hisney y están hablando entre los dos a gran velocidad porque están enormemente excitados por la calidad de lo que están escuchando. Ninguno de los dos había oído esto antes, a pesar de que luego, como diremos, hay muchos datos de Hisney y que ellos nos pueden dar. Y eh, eh, me dice Omar que esta es una muy antigua canción, Very Ancient Song. ¿Eh? Y que esta es, this is a very modern version. Uh, beautifully done. al respecto que nos han dado los dos es que los dos padres de y Samanderici murieron de cáncer a una edad eh, aproximada de unos 45 años. no tiene en este momento 31. Y eh, el que mejor le conoce a todos los efectos es Omar, pero el que más habla de él <laughs> es, es Jai que el padre de Hishni estaba considerado como uno de los grandes genios de la trompeta en eh, Yes, his father was. Yeah. I met him big genius. Big genius. He was playing the bebop very nice, the, the oriental things very nice. The, his, his bebop, o sea, tocaba jazz, mm. bebop, tocaba las cosas orientales. Any place you put it, you put him, he, was, he, was, played. He was very genius. ¿Eh? Uno de esos eh, músicos todoterreno maravillosos What was uh, his name? Uh, I don't remember, but I the, the thing that I remember his family, you know, his father also, his grandfather of Husni, they were uh, brass Playing, Brass players. yeah, eh, tocaban instrumentos band, you know, de metal, como son característicos yes, de las bandas eh, gitanas. Sí, sí. Bueno, pues esa es eh, la idea. Ahora volvemos a ellos, naturalmente. Recordar que ellos eh, tocan esta noche en el Teatro Albeniz a las ocho y media y que eh, lo hacen mañana en el Palau de la Música de Valencia a las nueve de la noche. La gira termina en Cádiz el día 10 de junio en el Gran Teatro Falla a las eh, nueve de la noche. Han actuado en Ferrol, y van a hacerlo en Cádiz, que son dos de las bases de la Armada Española, <laughs> como sabéis. Y hemos estado hablando de ello aquí. Y ellos dicen, ah, pero Ferrol pasa eso y tal, no nos habíamos dado cuenta. Claro, estuvieron menos de 24 horas allí. es una mezcla que hicieron en su momento de los discos de, de High en Libra, eh, remixes. Yes, remixes. Eh? real Y eh, en realidad a mí nunca me han gustado. Mariano las tiene porque tiene prácticamente todo lo de estos dos grandes artistas. Y High me acaba de confesar que you, you don't like it either. No, no, no. <laughs> Eh, eh, eh, let's talk about uh, your recording plans, okay? Your next recordings, so to speak. me, me, estaba, vamos a hablar de los próximos discos que van a hacer. Omar me estaba diciendo que después de todo lo que ha estado grabando en Estados Unidos, Celestial Harmonies, etcétera, que ahora ya tiene su propia compañía que está instalada en el norte de Nueva York. And eh, you have plans to record eh, when? Uh, actually, in, in, my mind, I was planning for next year. Yes. but since we had a hard time to release the in United States, it's just releasing this year, so I have to wait another year, so maybe in two years. Dice que ahora está lanzando algunas cosas en Estados Unidos que no pudo lanzar el año pasado por la crisis que todos eh, sabemos que hay y que hasta dentro de dos años nada. Y and it's going to be in your own company. Yes, already the is our El Triopatients será ya en su, en su compañía nueva y que, por supuesto, las siguientes grabaciones van a ser en su compañía. And Hyde, the next recording. Next recording, you know, after five years, long, long Después way. de cinco años, mucho long, tiempo. Long way. I don't know, something would happen with me and I, I didn't want to record. The Dice que le pasó algo en la cabeza y que no quería grabar. In the end, for some friends, they pushed Me to, Do the New Album. Y dice que algunos amigos le impulsaron a grabar un álbum nuevo. So already we record a lot of the, lot of the stuff and just I am going back to put my voice on. It's gonna be the new one, sí, new es que le falta ponerle la voz a algunos de los temas del nuevo disco que va a grabar. Yes, it's, it's different. So we have to go to speak to Alkis Bafias in, in Athens again. Mm. <laughs> Yo digo que volver a hablar con Alkis Mafias, que era el dueño de su compañía. Because I, I had this contract with him, you know, this is my last one. He'll Dice que él tenía un contrato con Alkis desde hace tiempo y que, que va, va a cumplirlo. Alkis had some very big projects in mind. Y dice, le pregunto que mm. tenía grandes proyectos y me... He has, he has a lot of projects in his mind, but I think he, he done also a lot of mistakes. With Dice que sí, que tiene muchos proyectos, pero que al mismo tiempo ha cometido muchos errores. But you, he did commit any mistake with you. Also with me. <laughs> le digo, pero no ha cometido ninguno de errores contigo, sí. Also with me. Also with you? Yes, he's a, he's a very... I, I don't know if he's a real businessman. No, I don't think so. No, Dice que si es verdaderamente un hombre de, profesional. exacto, Dice que no, que es un artista y que trabaja más con su corazón y que no es un hombre de negocios en el mundo de la música. dice Mariano, se nos ha ido el tiempo. There's no uh, time left speak about anything here. Bueno, que digo que se nos ha ido el tiempo que no hemos hablado prácticamente de nada. Estamos hablando aquí de bendires y de darbucas y del sonido de, los, de los instrumentos sirios y de no sé cuántas cosas. We didn't speak about anything and we are almost an hour here you have, to, you have, to, do two hours with us. two hours. Dice, dice Jai que hay que hacer dos horas. Y eh, con él hacen falta two or three. Only with you. <laughs> Solo con Jai. En cambio, Omar es más paciente, más tranquilo. The tree of patience. Yes. <laughs> ¿Eh? Bien, deciros que ellos van a actuar eh, esta noche aquí, que mañana lo hacen en Valencia, atención, es la primera vez que lo hacen allí, y que eh, indudablemente a mí me gustaría, eh, y con eso me quiero despedir, I would like very much to have a, I don't know what to call it, a recording or something from your uh, performance together because this is I think this is unique. Les digo que me gustaría tener una copia de, de, lo que están tocando, de lo que están cantando, porque creo que esto es absolutamente único y que la unión de estas, de estas dos personas y de estas dos culturas es algo maravilloso. The union of two people like you. Because you are good people, <laughs> apart from good musicians. We love each other. And, uh, and Thank you. The two cultures you represent is eh, one of the big eh, things happening in, in, in, in, the Mediterranean right now. Eh, that, that's my particular opinion. I think so, I think so. It's, Digo que dentro de lo que es el Mediterráneo, que estas dos personalidades de la música armenia, turca, con sus dos culturas y lo buena gente que son los dos, pues yo creo que es muy difícil que yo me haya encontrado a dos mejores personas estos dos individuos que tengo aquí maravillosos y los buenos músicos que son, o sea, todo junto, creo que we, we have we have to record something. I mean, eh. this guy is recording every day. Yes. So you have to ask him. Okay. So oh, dice que él está está grabando todo. Yeah, we You, should uh, use some of the pieces. Uh, I don't know. I don't know how to put it. I mean, eh. digo que tiene que usar algunas de los temas. No sé cómo no sé cómo ponerlo. We have to be together playing. I mean, eh, in record. You know, this is something that this is something that we don't have. Either he and me, we don't have a live recording. Yeah, dice que ninguno de los dos ha grabado un disco en solitario. We have to do next. Yeah, that, would be a fantastic idea. Live DVD. Yeah. Así que. Eh, yo particularmente pienso que este, desde el punto de vista artístico de la unión entre dos personas dos personalidades musicales como son ellos, es uno de los acontecimientos de este año 2006. No he encontrado en muchos años una voz masculina como la de, como la de Hack eh, tocando y la, la, capacidad que tiene eh, Omar para hacernos soñar con sus instrumentos es realmente eh, maravillosa. que despedir. Estamos aquí hablando eh, fervientemente de la posibilidad de que eh, el concierto de esta noche eh, produzca un elemento sonoro suficientemente bueno como para que vosotros escuchéis algo mañana o los próximos días. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y yo no sé qué palabras decir para mostrar mi absoluta admiración, por ellos dos como intérpretes y como personas. ¿eh? My big admiration for you as a big eh, music eh, personalities and uh, welcome to Spain again and come back and come back and come back and come back again. Okay. Thank you very much. I really appreciate your your beautiful feeling. Thanks. Y a vosotros, nada, que disfrutéis tanto como yo me emociono. Hasta mañana. אך נרש